Egun honen zure guzieri, Delfin, Aiat, Sabrina edo Azia deitzen dira. Denek bai egun batez, gure familietan eien beharra ukan dugu edo ukanen dugu. Gehienetan emazteak, beharrezkoak eta ikusezinak, alta egunero lehen lehotan. Garbiketetan, aurtzain, ikaslel barrituak, adineko diendeak laguntzen, bai sehaskatik hilobi arte hor dira hageman lanbideak deituak. Berriki eien ekarpen humano ezin preziatuzkoa, usutan kanpoko munduarekin hageman bakarra isolatuak eta beharretan diren pertsunentzat, emozioz argipean ezagira. Eskerak, eskerak bai bi diputatu eri, François Ruffin La France Insoumise eta Bruno Bonel La République en Marche, bai paperean dena zuten komodatzeko baina elkarrekin, alderdien zatiketen gainetik pastuz, frantziako lau eskualdetan partituz, lekukoak eta irrealitateak konparatuz, terreneko lan parlamentario sakona ere mandute. Denbora partziala, egunak mosketa anitzekin, lana fisikoa, autoz eskunezker, igandez eta beste egunetan lana ezta gelditzen, eta zertarako hilabete bukaeretan smikarik ez talortzeko? alta pandemia gara jorrekin behar beharrezkoak agertu ziren. Mundu berriarekin olako itzaleko ofizioak bide bazterrean ustea finizela, ta zertan dugu afera, jakinez ezker Pariseko txeke banaketa kanpaina hor dugula. Deus ez, lantxarien emendatzerik deus ez, estatutu babesleagorik deusez, fite anzten da. Nola ez aipatu gure tokiko estrukturak laguntza etxerat, adinedera, elkargoko ziaz eunka langile biltzen dituztenak. Bai, bako txekin hitz eta argi lana bada eta enplegatzeko prest, baina parean errealitate gordinarekin. Kandidatuak eskaz dira. Guai bai, ahemanada aintzinamendua. Espero dut askifite jakinen dugula, elkartasunean merito handia duten langile horiek duintasunean balorizatzea. Sentidezaten gizarteak errekonozitzen dituela. Milesker agetazen zentzunik eta pasa egunon.